Bueno, hola a totes, gràcies per vindre a la festa de presentació de la campanya Seguirem Ocupant. Eh, per a nosaltres és un gust presentar-la així en el CSU a l'Horta, perquè el considerem casa i també és un referent si parlem d'ocupació i d'anarquisme. Eh, la campanya Seguirem Ocupant naix d'una trobada entre individualitats, centres socials ocupats i vivendes ocupades, que va tindre lloc a final d'octubre de l'any passat, també així en el CSU a l'Horta. I, i bueno, l'objectiu de la campanya és eh, legitimar i defensar eh, la línia política de l'ocupació desdibuixant d'esta forma el discurs que el sistema estat capital ha estès i ha difós eh, a la població. Nosaltres hem dividit la campanya en quatre blocs Eh, la idea és presentar un bloc per mes d'ací a maig i reprendre-la quan passi l'estiu. Aleshores, entenem la presentació com el bloc zero de la campanya i aleshores avui pues, anem a presentar les xarxes de la campanya i també a Ocupi. Eh, aleshores, com ja sabreu, perquè entenc que la majoria d'ací en seguiu, bueno, pues ens hem fet un Instagram eh, que el nom és Seguirem Ocupant, també ens havem fet un Twitter en el mateix nom, arroba seguirem ocupant. Nos hemos venido arriba i eh, també havem fet una web que podeu trobar en sindominio.net barra seguirem ocupant i un mastodon que ens podreu trobar en l'apartat de col·lectiva social també en el mateix nom, seguirem ocupant. I Ocupi se va a hacer un Tinder, pero eh, por lo que sea, hemos violado las condiciones de uso y bueno, pues nos han, nos han eliminado la plataforma, pero bueno, como Ocupi no se tanca ninguna porta, seguramente pues, se facha Grindero o, Cupid. Y bueno, en els següents blogs parlarem en març del per què i per a què ocupem, en abril parlarem de la interseccionalitat dins de l'ocupació i en maig Eh, la nostra idea és desmentir els mites i els bulos que el senyorito Estado s'ha encarregat eh, de difondre a la població. Per tant, eh, durant febrer especialment, però fins a maig en general, ens agradaria pues, que utilitzareu el hashtag seguir, Seguirem ocupant en les vostres xarxes, que eixireu a decorar la ciutat de València en arroba seguirem ocupant, mm. eh, i bueno, que entreu a la web i se descarregueu tots els materials i que els pegueu també en els vostres espais. I bueno, abans de presentar-vos a Ocupi, perquè avui coneixereu a Ocupi, eh, m'agradaria dir dues coses. La primera, una genteta molt maja s'ha ficat a treballar en l'agenda llibertària de València, que ho podeu trobar en internet eh, escrivint calendari.cc. Eh, la idea és, és una plataforma, bueno, com un calendari, on totes les col·lectives poden anar penjant eh, pues, tots els esdeveniments que facin. Aleshores, si voleu un compte, és tan fàcil com escriure un correu a calendari arroba hackea.org i bueno, pues les companyes vos passaran les credencials per anar pujant els vostres continguts, sempre que eh, no se rebasen les línies roges que, que s'han ficat. O sigui, vull dir, Frente Obrero, no, no putxades més, vale? Eh, I bueno, perquè la idea no sols és rebentar el, el sistema i la mentalitat estat capital en els carrers, sinó que també volem rebentar-lo en internet i deixar d'utilitzar de, les, les xarxes socials comercials i els seus algoritmes per a publicar els nostres esdeveniments. Perquè eh, calendari.cc té el seu servidor propi, que està molt proper de nosaltres. I ja, per últim, abans de, de presentar-vos a CUP i, i de donar pas al meu company, dir-vos que enguany se fa 35 anys que se va ocupar el primer centre social a la ciutat de València i en aquesta finalitat pues, una genteta molt maja ens hem juntat i anem a treure un suplement en la directa. El suplement serà de 32 fulles i bueno, parlarem un poc, es farà un repàs històric d'estos 35 anys, també s'explicarà i es legitimarà, legitim... bueno, mai sé dir aquesta paraula, ¿vale? <laughs> eh, la línia política de l'ocupació. Eh, farem una entrevista a dos dones que van estar en les primeres ocupes de València. També se parlarà un poc del present i de quin és el futur de l'ocupació i també eh, desmentirem bulos i mites entorn a l'ocupació. Dir que este suplement o sigui, l'estem fent de forma totalment militant, no obstant, té un cost de 5.122 euros. Aleshores, si alguna personeta o alguna col·lectiva li avellís, encara que siga de forma simbòlica, posar 10 euros, eh, pues m'ho pot dir a mi o ficar en esta hutxa i això, perquè 10 més 10 més 10, pues al final 5.122. I... Eh, i res, dir que això 5.122 és perquè s'ha de pagar el sou de les treballadores de la directa, s'han d'encartar perquè és una tirada de 4.000 suplements, 3.200 la directa els, els encarta i directament eh, ho envia a les seues subscriptores i la resta, el 800, són per a nosaltres per a que fem en ells doncs, un poc el que vulguem. I, i res, vos conto tot això de la directa perquè enguany la festa de falles del CSU a l'Horta tots els diners que se recauden seran per a pagar el suplement. Aleshores, podeu traure el vostre mòbil i apuntar-vos que el dia 16 eh, teniu que vindre així al CSOA i, i res. I vaig a donar pas a Piro, que va presentar, bueno, a presentar no, a, a, què? a representar l'oficina per l'ocupació i després ocupi. Mm. Eso va. Yo no sé res, eh, en buena parte. Ya, vale. Yo es que tampoco sabía tan, eh, del, que sanaba a fer. bueno, que gracias a, per venir a todo el mundo eh, bueno, yo vengo a hablar de, de oficina de la oficina per ocupación de Valencia que bueno, bueno, es un spy que porta assistint des de, des de l'estiu de 2020. Va sorgir després de la campanya gegant que vam viure, espero que vos recordeu l'estiu de 2020, justament després del Covid, la crisi que havia passat no? i a nivell d'habitatge econòmica que s'havia pronunciat i que justament va començar la campanya per la criminalització tan gegant que estem vivint just en aquest moment. Suposo que per, per vindre que no tornarà a passar, no?, lo de 2011, que la gent va començar a veure molt bé que s'ocupara. Aleshores, eh, intentant adelantar-nos als esdeveniments que, que pareixia que vendrien, que seria més criminalització i, i més, com, més dificultat no, per ocupar, van començar esta, esta oficina per l'ocupació. Eh, no sé si això és normal. És normal. Sí, vale, vale. Perfecte. I, i bueno, portem 4 anys, eh, no, no hem arribat als 4 anys, 3 anys i mig, encara, o sigui, sea, hem, o sigui, la nostra tasca principal és oferir un espai a la gent eh, on puguen vindre per, a, per assessorar-se en matèria legal, en matèria de consells pràctics, no? de gent que ha pogut viure que ja la, la, el que és l'ocupació, eh, en formar a la gent i en un préstec de ferramentes, primera, primerament que la gent sàpiga gastar-les, evidentment, les herramientes me referís a algunes de les que tenien eh, les meus companys abans, no? pues, de les que obren portes, no? vull dir, i obren cases. Eh, i, I, bueno, hem estat, eh, hem estat un any més o menys eh, sense activitat perquè no tenien forces, principalment, eh, però bueno, ara tornem a, tornem a tindre-les i bueno, ja comencem a... Ara diré, al final diré quin horari ara tindrem i que tornarem, vamos, que tornarem eh, ja a fer assessories presencials, etc. perquè fins ara eren únicament pues, per correu electrònic i, i poc més. Eh, bueno, també hem servit per a ser un punt de connexió entre grups que volen ocupar eh, i que no se coneixen entre ells, no? vull dir que volen ocupar igual una cosa més gran. L'oficina d'ocupació ha servit vale? per a ajuntar grups que han pogut després ocupar mm, pues, coses més grans, no? per dir-ho d'alguna manera, tampoc vull dir edades, eh, però bueno, sí que sí que bueno, sí que, sí que han manera. Bueno, el tema de las oficinas de ocupación es eh, una cosa que a Valencia te poco poc recorregut en comparación, pero que porta más de 20 años eh, pro de prou de Europa, y concretamente en Estado estado pero pero no sé quién va a ser la, la primera, la época, yo que sé, principios de este segle, van a a la de la de Lavapiés a Madrid, la de Barcelona y la de, la de Bilbao. Creo que la de Bilbao es la más antigua. Pero bueno, y eh, después després en més llocs de, de, bueno, per tot l'estat, no? en general. Però bueno, que al final recull no? també aquesta història i, bueno, i de fet hem d'agrair també no? algunes d'aquestes oficines que ens han ajudat també i que ens han passat materials i que la seva experiència evidentment eh, pues ens ha ajudat no? a que la desi eh, vaja bé. No? Eh, anem a tindre un, un espai no? de preguntes freqüents eh, que respondre a la gent, no? algunes de les que tinc així preparades, no? que normalment no venen així, no, pues, podem respondre coses com eh, com, com sé de qui, de qui és una casa, no? per exemple, pues, mirar el registre de la propietat, eh, bueno, pots mirar primer el catastre electrònic, després vas presencialment o pots fer-ho per internet, bueno, si voleu més informació podeu vindre a una assessoria o si la necessiteu. Eh, els perills no? que comporta ocupar, no? pues podem parlar pues, de què, vol, què comporta a nivell penal, a nivell eh, civil, no? procediments eh, judicials que s'obren en contra teu que se poden obrir, no? pues altres coses no relacionades en l'entrada, en trencament de materials, en, en punxada de llum i aigua, etc. Tot això ho podem resoldre per a que la gent també perga el perill que algunes voltes pareix que se té, no? que, bueno, que tampoc és un, és un delicte molt minor no? en comparació a la criminalització gegant no? que existís al, al Codi Penal i altres... O sigui, que és una cosa que, bueno, en general no... Això ho dic les assessories, ¿vale? en general la gent no entra a la presó per ocupar, ¿vale? si alguna persona ho pensava d'esta sala, ¿vale? no passa, ¿vale? no, no conec cap, cap, cap cas, no? jo personalment almenys. I, bueno, i la típica pregunta que, que nos arriba, ¿no? que és que aquí és on dais cases, pues <laughs> no, no és el cas, així és el lloc on t'ensenyem te, te ensenyem i te mostrem i te donem consells eh, de com obrir-te tu i resistir a la teua casa, però no, no és el lloc on regalar cases ni patrimonialitzar-les de cap manera. Eh, aleshores, eh, tenim... O sea, podeu trobar-nos en un canal de Telegram que és, eh, que és que jo no entenc d'aquestes coses. És t.me barra ofi ocupa eh, b LC, o sigui, sea, eh, València. València, <laughs> exactament. I tenim també un blog que se diu oficina per l'ocupació valència.noblogs.org que el blog està prou complet i a banda de les nostres horaris i tal té molta informació que algunes voltes la gent no cal que vinga a la a l'assessoria presencial perquè ja, ja hi ha mogolló d'informació, no? En, pues, enllaços als manuals d'ocupació, per exemple, que s'han fet al llarg dels anys, eh, estudis sociològics i tot, eh, documentals, eh, bueno, de tot, que, que te pot resoldre no? les preguntes que, que tindries. Eh, I també estem intentant fer un mapa de cases en possibilitats eh, d'ocupar, que si teniu alguna que vulgueu compartir o ah. si necessiteu <laughs> saber, no us podeu dir, eh, però en aquest cas, per qüestions de seguretat, en les, asesorías presencials, ¿vale? Pero, bueno, pero motius crec que... Por lo que sea. Sí, por lo que sea, exactament. bueno, eh, hem volgut aprofitar eh, esta, esta, este inici d'esta campanya eh, per a dir que... Eh, o sea, para, per, per ficar la data de nova obertura de l'oficina d'ocupació que serà este dilluns que ve, eh, 26, és el dilluns que ve, no? 26 de febrer eh, com era abans, que també era el dilluns, salvo que mm, en la sessió de que era a les 7 de la vesprada i ara serà a les 5 i mitja de la vesprada per la disponibilitat que té la gent que ara conforma la, la, l'oficina per l'ocupació. I poc més que dir, eh, bueno me han ficat que era un de ánimos ocupacionales, yo no sé com, no sé, com que ánimo per ocupar, que, que vol dir, no?, que ocupeu y que... I, <laughs> ànimo, ocupa! <laughs> exactamente. res, i... I bueno, también que vos necessitem en general para que, yo que sé, que estigueu atentes a las convocatorias de esta a, a nosaltres también, si teniu alguna cosa que pugueu eh, ayudarnos, al final es una feina que es molt important, eh, enseñar a la gent com fer aquestes coses i que, que això, que qualsevol ajuda és molt ben eh, recebuda. I no sé què estan fent, no tinc ni idea, ¿vale? Y eh, I això, que ya està, jo que la meva <laughs> Vale, y ahora, como lo prometido es deuda, pues, ocúpite unes coses molt importants per a dir-vos. Aleshores, vegueu veo on Vamos a hablar de ocupas. De ocupas, que son auténticas chusmas, son escoria social. Delincuencia organizada como ocupación. La ley de los ocupas. Acabar con la ocupación. El miedo a que se ocupen sus casas. El palacete que hay detrás de mí está ocupado. Colectivo Ocupa. Los ocupas. Los ocupas. Los ocupas. Ocupas. Ocupas. Los ocupas. Ocupas. La ocupación. Degut a l'ofensiva constant a la que estem sotmesis per part del complex sistema estat capital i els seus mitjans de propaganda, ens veiem obligadis a defendre'ns dels seus atacs i mentides. És una realitat palpable el fet que el moviment per l'ocupació és un objectiu a destruir per el sistema propietaris, bancs, fons voltors, empreses de seguretat i polítics en general utilitzen les seues estratègies de publicitat per difondre por i confondre la població. Amb aquesta campanya volem desdibuixar el discurs i la imatge de ràbia, irritació, agitació i disturbis que el sistema ha creat al voltant de l'ocupació, ja que només és una xicoteta part de tota la feina que es fa des dels centres socials i cases ocupades i de tota la politització que hi ha darrere. Per a nosaltres, l'ocupació no és un fi en si mateix, és una ferramenta, una alternativa real i legítima a un sistema imposat des del naixement, contrari a la vida en llibertat que tant anhelem i intentem construir dia a dia amb els nostres companys. Ocupem perquè rebutgem la propietat privada, sobretot quan aquesta busca l'acumulació i afavoreix l'especulació. Ocupem per recuperar allò que és nostre, per tornar a cada barri tot el que l'Estat i el capital els ha pres. Ocupem per generar espais d'autonomia social lliures de mentalitat capitalista on cuidar-nos, crear xarxa i poder així generar debats i discursos que ens ajuden a fer front a totes les opressions que s'han normalitzat. Ocupem perquè tenim les claus de totes les cases. Ocupem i seguirem ocupant. Thank you. Trivial. Sí, yo también. El pencharem seguramente en la nostra web. Vale. Vale. Eh, tri trivialeres. Bueno, yo me voy, no? Sí. ¿Quién eres? Vale, amigues. Eh, el trivial está todo en lenguaje no, neutral, pero yo solamente hablaré en femenino plural porque se me enanirá, ¿vale? espero que vos a ver a totes. I, bueno, dir que no, que no som unes superexpertes en el tema, però que hem fet un xoc molt divertit pa, que aprenguem totes juntes, ¿vale? Eh, apareixerà, bueno, hi ha un PowerPoint que, on hi una pregunta i quatre opcions i vos, vos deixarem un temps que ara anem a decidir, perquè igual un minut és massa, per a pensar la resposta, alçareu eh, la resposta que penseu que siga la correcta i després llegirem la resposta correcta i el per què no? o un poquet una aclaració per comprendre millor. Ho tenim? Ho tenim. Compro! Yeah! Vale, per tots, dos alhora. Jo la, la llisc, vale? Han detingut a company, el millor és trucar a la comissaria per saber on està. Opció A. S'ha de trucar com més prompte millor a la comissaria per saber on i com està. Opció B. La policia és qui ha de trucar. Opció C. No s'ha de trucar a l'advocadi o al... No, coma. <laughs> s'ha de trucar a l'advocadi o al col·legi d'advocats. I opció D, los Virlovskies es el seu... No, perdó. Virlovskies és el seu mensal preferit per a que li el donem 40 segundos! És una! Vamos independiente! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¿Qué? Va a pasar hambre. La policía tiene la obligación de comunicar una detención y no le decir a la policía que fulaniti podría o tendría motivos para estar detenido eh, bueno, excepte la aplicación de la ley antiterrorista, ya que si es así, tot hem ganar. ¿Vale? Següent pregunta. Si demana assistència mèdica, estat, eh, estant a comissaria, s'allarga la detenció? Opció A. Sí, pot allargar aquest període com a màxim 3 dies, o sigui 72 hores. Opció B. No, el temps és el mateix. Opció C. No, de fet, esta forma podéis ir eh, pots eixir amb llibertat sense D. No pots asistencia médica, mèdica, s'ha de fer a de comisaría. 40 segundos. ¡20 segundos! ¡Sí, 20, 20 20, Vale, mettez l'option A, l'option B, l'option B. Vale. Tan, tan, tan. fins a, 40, 72 hores. A més, si se t'aplica la llei antiterrorista, pots romandre a comissaria fins a 5 dies en total abans de passar a l'exposició judicial. La detenció dura un màxim de 72 hores i amb una pròrroga de 48 hores més. A banda d'aquests 5 dies de detenció, el jutge pot decretar 5 dies addicionals de pressió incomunicada abans de decidir sobre la teua situació eh, processal. Després de la detenció se'ns deixarà en llibertat amb o sense càrrecs o s'aplicaran mesures cautelars, previsió provisional o bueno, com eh, o sea, retallada de passaport, altres cosetes, ¿vale? I si es, pas, si es pensa que hi ha risc de fuga, destrucció de proves, o, bueno, això passarà si pensen que vas a fugar-te, que vas a trencar les proves o coses d'estes. I després eh, tens dret a l'assistència mèdica si o demanes y la visita ha de realizar sense presencia de policía y tantas vegades como siga necesario. O sea, que demaneu un metge si ho necessiteu. Vale, següent pregunta. Vale, la policía em pilla pegant cartells amb contingut o sense contingut político, Què he de fer? A. demanar li que pegue alguns pel seu barri. B. S'ha de demanar acta de, eh, de confiscació. En el suposat que te confisquen coses. C. No et multen però et treuen el material. I D. Et multen però et deixen continuar a pegar cartells. 10 segons, que està patint? Ya espera, hay una opción, la opción A. Denme más. tus opiniones, pero no ve cuántas sabes. ahora. La B, la C, la A, la C. ¿Queda la D? ¿Ningún Vale, venga. Respuesta B. un un confiscarán material com et el material has de demandar un acta de confiscación, donde se especifique qué es exactamente que la policia t'ha tret que después no puga tras... bueno, que no puguen decir que te han forzado una cosa que no tenías, que no ¿vale? Te puedo pues culpar de... este que no has la policía en este grupo. Vinga! segunda pregunta. Vale, m'han retingut en una manifestació. Em fan moltes preguntes i em demanen que m'identifique. Opció A. Només responc a les preguntes que tenen a veure amb la identificació. Opció B. Tinc dret a romandre en silenci. Opció C. Tinc l'obligació de portar el DNI. I opció, opció D responc a totes les preguntes que em facin i fins i tot el nom de persones amb qui he anat. Bueno, Amor i ses manetes, veig l'opció A, A, B, C. Ho teniu clar? Sí? Falta un equip, li donem 5 segons més a aquest equip de la segona fila. A veure. No La Vinga. I la resposta és... Vale, només responc a les preguntes que tinguen a veure amb la identificació o les dades que consten en el meu DNI. No em poden fer una fer una pizza, ni fotografiar, ni agafar el meu telèfon mòbil i no donar-los mai eh, el meu número de telèfon ni cap altra dada. O sigui, només la info del DNI, i com a molt. I que no li facin una foto i a ser possible que ni te l'agarren, que el vegin i prou. a una trucada d'emergència de, les meuis, de les meues companyes. En acudir al lloc vaig començar a gravar les actuacions policials que ja havien començat, però em diuen que per la llei Mordassa m'impedeix gravar. L'opció A és veritat. L'opció B és fals, puc gravar, però no seran vàlides de cara a un judici. Opció C és veritat, no puc gravar-los excepte per fer un TikTok sobre l'orgull nacional. Ah, Y opción D, false, tiene el mateix dret a grabar como siempre. Esta se la de que 10 1, cinco, tres, 5, uno, uno, 2, Opción D o B. Vale. Fals, tinc el mateix desde de a grabar. El delicte eh, que sanciona la llei Mordassa es relativo a l'ús. O sea, depende de l'ús que fas dels vídeos, se pot o no. Y la cosa es que te però a identificarte, pero ya está. claro, claro. Si tú grabes a la poli, seguramente si te veuen te obligarán a identificarte. Pero ya está. Tú Tu puedes grabarlos. Lo que no puedes es hacer un, un, que ells consideren roïn de, los vídeos. ells, però tu també. De fet, jo, jo recomanaria eh, com que cada conversació amb un policia sigui gravada. O sigui, ve la poli, el primer que fa és tocar el mòbil a gravar i ja el següent, hola, què tal? Hem ocupat un espai buit i la policia ens diu que hem, hem incorregut en una violació de domicili. Eh. O sigui, donem la informació de que la casa està buida, però la policia diu que hem comès una violació eh, de l'edifici, o sigui, del domicili, no? Opció A, és cert, però no poden tirar-nos si els mentim i diem que és la nostra casa. Bueno, Opció B, fals. Ah. En aquest cas és una, usurpa, una usurpació. Opció C, fals. Sempre que la propietat no hagi fet una denúncia. I opció D, és cert i comporta penes de 6 a 2 anys de presó. 20 segundos. Ahora hice maletes. Ahora dices más opción C, opción B, opción, opción B, opción C. La opción B es la correcta. Fals, en aquest cas és una usurpació, ja que està, bui, ja que està buida i no hi ha ningú habitant-la, i com a conseqüència es, es castiga amb pena de multa de 3 a 6 mesos. Següent pregunta. Soc una persona trans i la policia vol registrar-me i escorcollar-me. Opció A. S'ha de comunicar el teu gènere, el que posa el DNI, preval. Opció B s'ha de comunicar el teu gènere i la policia l'ha de respectar. Opció C. M'han de registrar i escorcollar a comissaria i no al carrer. I opció D. Pot registrar-me i escorcollar-me qualsevol agent sense importar el seu gènere ni el meu. Lo que fa no lo que s'ha de fer? Lo que legal. Lo que és legal. Ahora hice hermanetes, Hice manetes Vale, opción B, opción B, una opción A, vale. Tan, tan, tan. Opción B. cansar de comunicar el teu gènere, per favor, silenci. Bueno, que la policia ha d'emprar el, meu, el meu nom escollit i trucar a un altre agent amb, la, amb el meu mateix gènere si no està present per a l'escorcoll, el que estem comentant. O sea, bueno, això ja ho sabem totes, no? En plan, que ens ha de, o sea, ens ha de fer l'escorcoll una persona del nostre mateix gènere. I si no estan, de cridar la posta i tenen que esperar-se fins que vingui aquesta persona. Vale, següent pregunta. M'estan retenint en una comissaria però crec que no hi ha detenció. Quant de temps em poden tindre així? Opció A. Si és només per a identificar-me, em poden tindre retingudi un màxim de 30 minuts. Opció B. No poden retindre'm, només detindre'm. Opció C si tinc molta famoson no em poden retindre. I opció D, un màxim de 6 hores. 20 segons. Per allà la tenen. Vinga! Ahora dicen manetes, no me dos, una de? una de? una de? otra de? otra de? Paréis que la de guaña, aneo respuesta correcta. Y la respuesta correcta es. E. Bueno, y aparte de saber que no me tindre retinguts de hores, si te, también saber que ni un libre de registre on un veure el que apunten sobre mí. ¿vale? Si tú sabes quines coses pots, pots exigir, pues mm, ja algo, algo, algo a veces va, no? no sé. Passem a la següent pregunta. Vale, què passa si em nega identificar-me? Opció A, em donen un pin. Opció B, em poden sancionar. Opció C, res, no tinc per què identificar-me si no estic cometent cap delicte. I opció D, no em sancionen, però m'entreguen una notificació i la següent vegada que em passe, si, o sea, que, o sea, la següent vegada que me passe esta situació, no, sí que me sancionarien. Que era la pregunta que estaven fent abans els companys per a sí. 10 segons, que sóc de Gatxirisaro. Vinga! 10! 9! 8! equipo. <laughs> Opción C, opción B, opción C, C. Allá al fondo, así no van la B. Opción B, vale. Y la respuesta es. ¡Bien! Vale, segons el que estableix l'article 20.4 de la llei sobre protecció de la seguretat ciutadana i o un delicte de desobediència de l'autoritat, article 556 del Codi Penal, només tinc l'obligació d'identificar-me si estic a la via pública. Si estic dins d'una propietat privada, siga la meua o no, no tinc obligació. Passem de pregunta! Pot retindre'm un vigilant, vigilant de seguretat? Un segurata? Opció A. No. Només poden els cossos i forces de seguretat de l'Estat. Opció B. Només si m'ha gravat la càmera de seguretat. Opció C. Sí, però si li donen 20 euros el més segur és que em deixen armen. I opció D. Sí, pot retindre'm com qualsevol ciutadà. 20 segons, que és un poc... A mi me No, no. No, Vale, voleu saber la resposta? Sí! pues calleu-se un poquet. Pot exercir la, deten la detenció ciutadana si he comès un delicte o estic en fuga, portant-me davant de la policia. Es cuando se extralimiten o es una retención injustificada cuando el fet es un delicte o una detención ilegal. Por aquí ofrecen aclaraciones. Anem a la segunda pregunta. Eh, els advocats son son Opción A, sí. Opción B, no necesariamente. Opción C, sí, pero si demuestre dificultades económicas. Opción D, només si és el meu desè judici, el meu judici número 10, i tinc la cartilla de setxells setxellada correctament. 10 segons! Que ja veig una marçada! Vinga! 3! Ui! Ui! muevan sus culos. ¿Vale? No necesariamente. Vale, la demanda de la justícia gratuïta i la petició d'un advocadi d'ofici són tràmits diferents, vale? encara que moltes vegades van lligats, però poden ser independents. També podria cobrar honoraris per la nostra part, si, si ho volguera. Entenem totes la diferència entre justícia gratuïta i el eh, demanar un advocat eh, d'ofici. O sea, en el moment en el que te detenen i necessites un advocat, tu pots demanar un advocat d'ofici, però cara al tuit tu has de demanar, a part, un altre procés, és demanar la justícia gratuïta per a que tant si perds com si... si bueno, no, que t'eix gratis, perdó. O sea, que no tingues que pagar res, tampoc si perds, però tampoc durant, o sea, si no. Y si no la demanes, quan perds un judici pues tienes que pagar los costos del l'advocat del teu contrario. Y aparte, pagar solamente el teu propi y tal. manera justicia gratuita que mm, le la donen a, casi todo tot el En plan, com no me recorde ahora, pero crec que tenías que cobrar... Yo creo que tenías que guanyar más de 2.000 euros al mes que Pa que, no, no, es que era una burra, no? Com justicia Ja. O sea, que todos nosotros podem donar. Següent pregunta. Vale, la policia em truca perquè acudisc a recollir les coses d'un company i detingudi. Què faig? Opció A. Vaig perquè el meu company eh, no perga les seues pertenències. Opció B. No hi vaig perquè em poden detindre a mi també. Opció C. Vaig, així puc demanar informació sobre el meu company. Opció D Si quieres saber información más Vale Levanten sus manitas. Opción B, vete ahí y una tímida D. Vale, la respuesta correcta es. La B. <laughs> Vale, si tenim la possibilitat de recollir les seues coses abans o durant la detenció, és important que així ho fem. D'aquesta manera s'evita que la policia introduïsca objectes incriminatoris. Pràctica prou habitual. S'ha d'intentar que no passen a control policial. Si te criden perquè tu que la gasta de test, no hi ha res a fer. Ah, ja, però ja. estem dient que està guai fer-ho abans o durant la detenció perquè després pot passar això. Vale, següent pregunta. Vale, han detingut diversos companys i organitzem una concentració davant de la comissaria per fer pressió. Ajudem o dificultem? Opció A, és relatiu. Opció B, ajudem sempre s'aconsegueix fer pressió i, i facilitar les coses. Opció C. Dificultem, ja que la policia pot invent inventar més acusacions. I opció D. Ajudem. La policia empatitzarà i poden soltar els companys per compassió. Ahora dicen manetes. ¿Qué decimos? Pero ahí tenemos claro Opción A, opción A, opción A, opción A, opción A. Uh, uh. Este acuerdo! Y la respuesta es... Bueno, i el textet de baix, diguem, això, no?, que és relatiu, que depèn de la situació pot passar una cosa o altra, que són les advocades les que tenen contacte amb la penya de dins i entonces està molt guai organitzar-se amb ells, ¿vale? També està guai perquè a lo millor la persona que està dins, jo que sé, se sent de quina manera de repente sentir les seus amigues fora li senta superbé. Sí, sí. És relatiu, entonces mola intentar tindre alguna informació abans de fer alguna cosa d'això. Vale, següent pregunta. Vale, la policia intenta desallotjar-te d'una casa que portes temps ocupant. Opció A. Pot fer-ho sense problemes, ja que estàs ocupant. Opció B. Has d'exigir-los que et mostren l'ordre de desallotjament. Opció C. Sí, però si demostre dificultats econòmiques. Opció D, només si, el meu, si és el meu set judici i tinc la cartilla de setxell setxellada i correctament. 10 segons, que està molt fàcil. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en realitat esteu totes en les mans alçades, iuhu! Yeah. Vale, si no la tenen, recordeu, perquè és el més probable, recordeu-los que no poden entrar sense ella i digueu-los que el propietari ha presentat o presentarà la denúncia i que pot continuar el seu curs els xutxats, que no tenen res a fer allí. Vale? Següent pregunta. Sí? Esteu supercallades de repente? Vale. Estic detingudi i la policia vol interrogar-me i que declare. Opció A. M'emparen el dret a no declarar. Opció B. Declare i negue qualsevol acusació. Opció C. M'empara el dret de no declarar, així quede lliure de qualsevol acusació. Opció D. Declare, és millor posar les coses fàcils. Tenemos claro, tenir molt o sea, 10 segons, vinga. tres. Vale, tenemos. La resposta és... Sobretot sense presència d'advocadi, vale? i no reconec en cap moment haver participat en cap fet delictiu. És preferible declarar davant del jutjat amb la meva advocadi i una mica més de temps per a pensar què collons dir i això. I a més, si m'ofereixen proves i objectes, no els he de tocar. Poden estar relacionats o intentar que estiguin relacionats amb la causa de la nostra detenció. Continuem. Ja he declarat com m'assegure que ha arribat la informació que vull. Opció A. Confiant en la policia. Sí. Opció B. Demane que m'ho Sí. Opció C. No puc assegurar-me de cap manera, no tinc dret a veure-ho ni llegir-ho. I opció D. Demane llegir per mi mateixa la declaració. A veure, manetes! Bore, parece que tenía un molt claro. Opción D. A este grupo de avance. Esteban otras cosas. Últimos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. La D. He tenido todos clarísimo Vale, el llenció por mi mateixa. Així evite que ho facin en veu alta. de manar que es modifique el que vulga quantes vegades vulga vale? Això ho estem entenent? S'ha d'adjuntar a les meues paraules. A perdó, s'ha a les paraules. Una volta llegida i conforme, firme, justo, sota del text, sense deixar espai entremig per evitar adiciones de contingut. Si hi ha espais en blanc entre els paràgrafs, es farcisc amb el, amb el boli per evitar que introduzcan noves coses. Vale, ho estem entenent? Estem totes d'acord? Super. Vale, següent pregunta. Vale, si em detenen i sóc trans, no parle bé la llengua o necessite medicaments? Opció A. Puc sol·licitar un intèrpret, però els medicaments han de tindre recepta. Opció B Només puc demanar un advocadi, la resta no m'ho poden donar fins al judici. Opció C. Tinc dret a expressar el meu gènere escollit, demanar que hi acudisca algun intèrpret i demanar els meus medicaments que necessite. Opció D. Preval el gènere del meu DNI, poden donar-me algun medicament i si parle un poc de l'idioma no puc sol·licitar intèrpret. 5 segundos. Venga, venga, venga, venga. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, opción C. Correcte. también les pregunto, porque eso no funciona. Vale. Eh, ¿Cómo aneu? Pues está agradando. Voleu seguir? No, no ho sé, això no ho sé. Però pode, podem seguir i en algun moment digueu ja. Un poquito, Un poquito más. Venga. Vale. La policia ens intenta acusar de robatori després d'ocupar un espai. Opció A. Legalment és així i pot estar castigat d'un a tres anys de presó. Opció B. És cert, ja que li, li intentarem robar el cor. Lo he leído fatal, pero era una broma. Opció C. No és així fins que no ens portem coses de l'espai. I opció D, en aquest cas és recomanat demostrar que és una ocupació. A veure, germanetes! Opció D. Tapo, no me he dado cuenta, igual este. Vale, y la respuesta correcta es... La de... Super B, acerté un montón, amigues. Vale, en la aquest cas Es recomanat demostrar que es una ocupación. Ah. En el cas dels centres socials pot ser bona idea per, pensar pancartes per fer evident, com més prompte millor, que es tracta d'una ocupació. Per a l'habitatge, la idea és intentar dialogar amb la policia i fer evident que és una ocupació i que s'ha canviat el pany. Eh, crec que ahir el que volíem dir és que és una morada, que és casa ja i que s'ha canviat el pany. I en amb dos casos és convenient fer un inventari amb tot el que hi ha i fotos de tot, a més de l'immoble i tal, per a que no puguen... o no, i així evitar acusacions de robatori de cara a un judici o desmillores, crec que li diuen, o com siga, que no puguen dir que has vingut a rebentar-ho. Mm. Està clar? O sea, realment el que has de fer és demostrar que és morada, que és ta casa, que tens aigua, que tens llum, que portes molt de temps vivint ahí dins i és de veres que millor que no parles de res, de lo que te puguen acusar de res. A veure, però si estan davant de la porta i veuen que n'hi ha un, un pany, claro, a, ahí se referís a que, a que ja estic utilitzant-ho com a casa, no? Però gràcies per l'aportació, perquè efectivament se pot demostrar d'altres maneres i tal. También como que diu no, que si la poli ve i acabes de ocupar y tal, o sea, no sé, demostrar que es morada lo antes posible, no? I es proves son lo que va a hacer que no te tiren. tan s'ha passat de temps con molt, no? Vale, se següent pregunta. ¡Ay, estamos en el final! ¡Dale duro! ¿Cómo se vuelve a poner grande esto? Vale, buena pregunta. ¡Silencio en la sala, por favor. de Luis. Vale, fins on pot arribar un escorcoll si no es produeix, si no es produeix a comissaria? Fins a Castelló i més enllà. El catxeo. Opció B. Em pot escorcollar una persona del mateix gènere, em poden demanar que buide les butxaques i que obri la, la meva motxilla, però res més. Opció C. En pot escorcollar superficialment una persona del mateix gènere. Poden eh, revisar les meves pertenències i demanar-me que ensenye el que hi ha dins de les meves butxaques, bosses, motxilles i sabates. Opció D, tot l'anterior, i a més, una persona del mateix gènere pot inspeccionar els meus orificis corporals en un lloc apartat. Cuento de esto como lo he corregido. <laughs> Es la B, es la B. ¿Es la B? Es la B, que no lo va a ninguno, ¿o sí? Nadie. Suspendido. Ah, vale, vale, vale. Yo creo que lo que ha pasado es que s'han ficat Y3, pero en realidad, claro, o sea, así debería quedar una B y así no deberían haber números. Porque ah. eso es la respuesta. O sea, Y3, perdón. Entonces, eh, no ens no ens hem de desprendre de del nuestro vestiment, de la nuestra vestimenta, excepte, bueno, ese e X es excepto zapatillas o ejemplo zapatillas. Las sudaderas sí, si la una de debajo. Vale, em, eh, antesazo, o sea, yo me podría llevar la sudadera pero no la samarreta. O sea, cree que no Sí, però també així el que està dient és que, per exemple, el dels orificis no, que també pues, algunes ho més... experimentat, també passa. Vale, I no poden obrir els meus quaderns, però sí inspeccionar totes les meves pertenències. O sigui, no poden ficar-se a llegir el que tinc escrit, però sí mirar que tinc llibretes i que tinc un estoig. I quan acaben puc demanar un, un inventari del que, es, del que es requisa i una còpia de l'atestat. Vale? Eh, següent pregunta. Vale, puc declarar-me insolvent davant d'una pena multa? Opció A. Sí, això ho recull la Constitució. Opció B. Sí, però he d'haver declarat amb anterioritat. Opció C. No, no hi ha aquesta possibilitat. I opció D, no, però puc obtindre un descompte en cursos per a vigilants de seguretat. Uh! Va, que estem acabant, amigues! al seu els bracets! A veure, per allà al fons diuen opció A, Opción B, opción C. Y acertará. Chan, chan, chan. Opción A, han cambiado de B a A. Uno Arriba Vale, si no tens dinero chilla mucho no. <laughs> Si no tens diners, pagaràs amb el teu temps i o la teva llibertat. Treballs de benefici de comunitat, en benefici de la comunitat, localització permanent o presó, que es denomina responsabilitat personal subsidiària. Fuera. Fuera. Última o de les últimes preguntes. ¡Ah,